роблять на палубі нечисто. Собак треба постріляй. Може, якось миниться? зітхнув матрос. Проти того таємничого капітана він був зовсім безсилий. В очах ескімоса застигла непідробна журба. Матрос пішов далі, де стояв клуб тридцятирічних, а японець Хоцудай щось розповідав містер Раймон Олександр провалився в тріщину, сказав Булатові Хоцудай. Ходімте глянемо. Назустріч їм поволі плентався Жак Антуан. Його вже витягли, мовив молодий француз. Травма? Та ні, нічого страшного, просто шок. Раймон Олександр сидів на власному мішку і розгублено посміхався. Притрушена снігом тріщина була вузька. Здавалося навіть дивним, як він неї вліз. Рукав у бельгійця при падінні луснув, і з дірки виглядав криваво-червоний мохер. Тобі забинтувати куртку? засміявся француз. Це дуже нагадує справжню рану. Забирайся геть. Кволо відгризнувся бельгієць і заходився обтрушувати бороду яка теж постраждала від вимушеного стрибка. Вона мов би, зсунулася набік, і Булат матрос тільки тепер збагнув, що то в нього чимале садно на правій вулиці. Ескімосові наказали дістати линви з нарт, і турбалом почав усіх зв'язувати. Вільним лишився тільки каюр, але згодом він і сам прив'язав себе до нарт міцною нейлоновою шворкою. Пішов колючий сніг, і після 12-ї години, перекусивши на швидку, журналісти знову рушили і незабаром нарешті побачили ту міфічну оазу. Власне, ніякої оази не було. Праворуч виднілося укрите снігом хвилясте поле, де неде втикане валунами та брилами строкатих скель. Антарктичне літо давно скінчилося, і сніги заполонили все. А я сподівався побачити пальми, засміявся Жак Антуан. Згодився б і на мохта лишайники, але їх теж нема. Доведеться чекати грудня. Тільки без нас, буркнув англієць Мілтон, який не звик до леж і почував себе в них коровою на льоду. Так сказав про нього гладкий Патлоу. Лише надвечір подолали останній крижаний горб, і перед ними відкрилась ідеальна рівнина, шельфовий льодовик, названий колись німцями Нова Швабія. Філмарш дістав з кишені добре потерту карту на пластмасовій плівці і намалював олівцем дальший маршрут. Уже принаймні точно знаємо, де ми, леді джентльмени. Оаза в цьому місці звертала круто на схід. Але до бухти, де стояв англійський криголам, лишалася ще чимала відстань на добрих два дні. Ввечері в наметі начальника відбулася коротка нарада, і він сказав Буду з вами відвертий. За два дні без візелів ми не доберемось. Якби ми йшли точно на північ, добралися б за два. Але до Роберта Скотта треба йти по крутій діагоналі. Тобто ще один зайвий день. Що ви пропонуєте? Крім нього та Кет, у наметі були Тур Турбаулен, австралієць Потоцький, Булат і Жак Антуан. Ці двоє в ролі запрошених. Рішень може бути два, сказав начальник експедиції. Або поскидати з нарт увесь непотріб і скласти туди наші спальні мішки. Тоді можна буде час по час підвозити найбільш потомлених, скажімо, нашу єдину представницю ніжної статі. Та не тільки її. Матимемо змогу швидше рухатись миль по тридцять у день. А другий вихід перебив начальника Жак Антуан. Його дратували джентльменські реверанси американця в представниці ніжної статі. Зазимувати на цьому чудовому материку я згоден. Не говоріть дурниць, мовив американець. То був жарт.